Man patinka su tavimi draugauti. Radio gama. Radio gama. Radio gama. 99 FM. Yra racijos. Daugiau drive, daugiau drive. Yra racijos. Su tokia, su tokia intonacijos. Yra racijos. Puikiai. O dabar masliai, o dabar masliai. Pasaka. Šabra. Šabra. Kartą gyveno ežių šeimyna ir jų sunelis ežiukas turėjo garbanotus dyglius. Šalia gyveno varna, kuri greit visiems paskelbė, koks keistas ežiukas. Vėliau likimas varna pamokė ir herojai suprato, kad jeigu esi balta varna, tai dar ne priežastis liūdėti. Svarbiausia būti linksmu ir drąsiu. Ir viskas bus gerai. E, Salvija repetuojasi savo stojamiesiems į aktorinį, o mes <laughs> pradedame, mes pradedame laidą šiandien iš aktorių šventovės. Na, ne visai. Iš Alma Mater. <laughs> ne visai. Tiesiog iš e, Klaipėdas menų fakultetų. Ir iš muzikos pedagogikos. Mm, e, Klasės, auditorijos. auditorijos. Ir mes čia įsirengėme improvizuotą studiją ir žiūrime į e, Suhomlinskio um, citatą. Taip. Pavyzdžiui, viena iš jų yra vaiko siela, tai jautraus muzikanto siela. Joje stipriai įtemptos stygos. Ir jeigu jūs mokėsite prisiliesti prie jų, suskambės kerinti muzika beje, čia yra racijos. Aš esu Salija. <laughs> Aš esu Adomas, nes kažkaip būtų pravartu visai pristatyti. E, ir, ir šiandieną mes kalbame, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie ežiuką. Ir apie baltos varnos sindromą. Ai, o, o balta varna, pavyzdžiui, jeigu jūs nežinote, kasgi yra balta varna. Tai, tai pirmiausia yra metafora, mhm. kuria mhm. apibūdinamas nuo žmonių grupės besiskiriantis individas. Jis pasižymi kitokiamis vertybėmis, pasaulyje žiūra, elgesio ar išvaizdos bruožais nuo aplinkinių, todėl šių yra vertinamas įtariai, gali susilaukti jų pavyzdžių panikos, nesupratingumo. Taip pat balta varna yra toks subtilus žmogaus psichologinės savijautos nusakymas. Išsiskiriu iš kitų kažkokiais blogais asmenybės bruožais, dažniausiai vadinamais kompleksais. Kompleksuoti mūsų kalboje reiškia gėdintis, bijoti viešai reikšti save. Taip pat e, Baltavarna pasisakymas gali būti reikštas kaip ir tokiuose komentaruose. Mamyčių klubas. Kabutės Nes noriu nors vieną vasarą pabūt rudą, o ne baltą varną kaip istisai. Kabutės užsidaro. Taigi šiandien pamėginsime atsakyti į klausimus. Ką daryti, jeigu vargina kasdieninės tuščios kalbos, kuriomis mėgaujasi bendradarbės per kavos pertraukėlės? Norėtųsi geriau pasivaišyti ir patilėti, tačiau baisu išsiskirti iš kolektyvo. Na, aš galėčiau pakomentuoti šią situaciją. Kągi, mes atėjome iš tokios visuomenės, kurioje individas buvo niekas, o ir daugybė temų buvo tabų. Apie ką žmonės galėdavo kalbėtis, jei ne apie savo pačių apatinius baltinius. Taip ir išsivystė samprata, jei jau kolektyvas, tai viskas atvira. Išversk savo paslaptis ant stalo. Tačiau manau, kad taip gyvensime, ko gero, neilgai. Ir čia buvo ištrauka iš Delfi straipsnio Nenoriu būti balta varna. Na, o dabar, dabar mes pristatykime, e, su kuo mes pakalbėsime apie tas baltas varnas. Ir galite jau išjungti šitą savo dokumentinį toną. <laughs> Taigi šiandien iš tikrųjų mes esame, e, kaip čia tas vadinas dalykas? Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Tai vad, ir šioje olimpiadoje susirinko į Klaipadą ir Menų fakultetą visokie ypatingi vaikai ir mes bandysim juos medžioti, nes mes jų dar nepažįstam ir juos kalbinti. Ir klausim, ar jie yra tos baltos varnos. Taigi, batutan ritmu galime eiti į pirmą pokalbį maestro. Žygiuoti, žygiuoti be abejo. Yra racijos. Tai mes dabar kalbame su Viktoru iš... Urbiu iš Kvėdarnos, Šilalės rajono, nes jūs tikriausiai nežinot, kur yra Kvėdarnos. Žinom, kur yra Kvėdarnos. Žinot. Aš, tu pasakė ir aš sutrikau ir aš nebandžiau nerodyti savo sutrikimo. Aš nežinau, kur, bet Šilalės, šilalės rajonas. Žinot, ja. Gerai, tai ar tu esi Baltavarna? Mm, jo, jo, aš esu nu, ne visada, šiaip aš kai, kai noriu galiu būti, kai, kai noriu galiu susitapatinti su to sociumu ir, mhm. ir būti jau vienalytis. <laughs> ir, bet, bet taip aš. Bet, bet, bet, bet, kita, bet viena vertus aš esu, bet kita vertus aš aiškiai, at, nu bent aš manau, kad aš aiškiai suvokiu e, sociumo taisyklės ir, ir aš gali, galiu puikiai gyventi jame. Tai, mhm. Tai toks gal sąmoningas, baltos varnų, nu, esu sąmoninga balta varna, bent noriu tikėti, kad tokia esu. <laughs> o kaip tu atrodo, kas yra balta varna? Nu, išskirtinė asmenybė, kuri jau aiškiai regima, o kartais gal ir ne, gal, kartais gal tiesiog net žmonės, nu, dauguma jie, visuomenė net gali nesuprasti, kad, kad šitas žmogus e, yra kažkuo išskirtinis, bet jis tiesiog jo, jo sąmonė, gal jis net nu, yra pranašesnė už, už kit, kitų žmonių sąmonės. Hmm. Tai va. o tau, pavyzdžiui, ne, nu, tu gerai jautiesi būdamas balta varna, ar tau yra kažkoks toks gal, gal viskas? Ne, man tai patinka, man tai patinka, man patinka, kai, kai kažkaip žmonės, nu, pažiūri kažkaip, kada gali atkreipdėmėsi, gal kažkaip su, suintriguoti, sudominti, kažkokias kelti neigiamas emocijas <laughs> kartais. Vis Neigiamas? Neigiamas, kodėl? Mm, um, mm, dėl išvaizdos, dėl, dėl, dėl elgsenos, dėl, uh, dėl nedarimo uh, to, ką daro mm, visi, dėl, uh, dėl to, kad kitą kartą, uh, na, išsakai savo nuomonę galiausiai, tai, tai va dėl, dėl šitų aspektų. <laughs> o tu sakai, tu esi sąmoninga balta varna, reiškia, tu pasirinki tokiu būti? Jo. O kaip e, aplinka į tave reaguoja? Kaip reaguoja į tave kiti? Tai... Ar, ar tu labai jauti kažkokį tai... Atstumimą? Atstumimą arba išskirimą? Um, yra visokių be abejo. <laughs> tai, nu, be abejo, kad e, jaučiu ir, ir, ir tą um, antipatiją iš, iš, iš, iš, iš, iš, kai, iš kai kurių, bet, bet turiu ir tų bendraminčių, kurie supranta tokį gyvenimo kelią. <laughs> Nors kažkaip labai taip garsiai jau skamba tas balta varna, jau čia taip mhm. toks, e, ale, noriu būti menininku, mm -hmm. vos ne iš serijos. O tai gal galim sugalvoti kokią kitą <laughs> žodį. <laughs> Sinonimą baltai varnai, ar ne? Mhm. Taip. Lietuvių pamoka. A, net nežinau. Mm, gal Aš net nežinau, iš, iš viso gal, nu, šiaip iš esmės visi turėtų būti žmonės baltos varnos, nu, nes, nu, nes, nu. Bet tada ieškotumėm es... juodos varnos. Nu, jo. Bet... Tai tu palauk, tai tu mokyklai, tu dar mokinės. Taip, aš dar abiturientas. Abiturientas. Tai tu mokyklai esi kietas vaikas ar nesikietas vaikas? Mm, ne, gal nesu. Nu, to prasme, nu, vis tiek yra tos grupelės, kurie, kurie jau nu, irgi tiki, kad jie yra kieti ir jie ten viską daro pagal tuos standartus kietumo. Mhm. Tai aš jau kažkaip gal ne, ne, ne, jie manęs tikrai nelaiko kietu. <laughs> Tai mokyklos o, hierarchijai tu esi ten... Nu, ta, toj socialiniai tai, mokinių hierarchijai. Tu ten tai, pro, protingųjų ten tu tarp. Tai ten mhm. čia prie pačios, ko gero, turėtų. Jeigu galima taip kažkaip pavadinti, taip, nu, taip išskirti. Ir, mhm. Gal negražiai skamba irgi, tai protingieji, nu, ja. tas toks išsiaukštinimas, bet... Tu kuri muziką, taip? Taip, jo. Kaip žmonės? žmonės reaguoja į tavo, šitą tavo darbą? Mm, teigiamai, manau. Nu, ta prasme, vėl, nu, tas, Kas... Ar žino, kad tu tai darai? Jo, nu. O tu sakaisi tai? <laughs> aš neslėpiu. Per pietų pertrauką. Aš skiriu muziką šį. Pasitraukit jo. Ne, tai dar nedarau. <laughs> o gal ir visai reiks tai padaryti. Ne, bet iš tikrųjų tai uh, be abejo, kad žino, kam reikia žinoti ir, ir, ir, ir kas supranta, koks tai darbas, supranta, kad, kad tai, na, kita, dažnai netaip, netaip, paprasta, kad, netaip paprasta tai daryti, tai, tai be abejo, kad vertina ir teigiamai ir, ir, ir, ir aš to džiaugiuosi. O kaip, pavyzdžiui, tave reaguoja kiti mokytojai? Mokytojai, nu vėl, sakau, Nes... ir, ir tie mokytojai tokie, kur aš, aš, aš turiu e, keletą mokytojų, kurie, nu, prasme, supranta, kad reikia būti indiv, nu, individualistu, kad reikia jis, nu, turėti kažkokių, kažkokių išskirtinumų ir, ir, ir labai palaiko ir, ir skatina šitą, bet, bet yra tokių, kurie nesupranta ir, ir tiki, kad, kad reikia gyventi pagal kažkokias taisyklės ten, kad Pagal taisyklės, o yra tokių mokytojų, kurie tau sako maždaug, uh, koks skirtumas, tai jisai menininkas, matematikui nebus. Na, nu, aš esu mėgstu matematiką. Bet, e, bet e, mm, ne, tokių gal nėra, nu, pas mane bent mokykloje nėra. Nu, bent, bent garsiai jie gal ne, nepasisako šitaip. Nenurašo. Gal ir, ne, nu, jie gal net bijo nurašyti, aš nežinau, aš gana toks ekscentriškas irgi mėgstu, nu, kartais mm. pasakyti kažką tokio štraus. Nors šiaip Aš šiaip toks e, iš esmės tai intravertas. Gerai, ačiū tau labai. Kai klausai, ar matai, ką girdi? Radio Gama 99 FM. Yra racijos. Aš esu Gabija iš Zarasų rajono Dusetų miestelio. Kaip tau atrodo, kas yra balta varna? Tai mano manimo, balta varna yra kažkas išskirtino iš kitų, kažkas kitokio, neįprasto. Taip. Ar tu esi balta varna? Gal kažkiek ir esu. Vis tiek netaip pritampu savo mokykloje kaip kiti vaikai. O ar jauti, ar buvimas balta varna yra tavo pasirinkimas, ar tu tiesiog tau taip gaunas? <laughs> Tiesiog man taip patinka, aš tiesiog būnu savimi ir man taip gaunas. <laughs> o susidari su daug kliučių, be būdama savimi? tai visų pirma patyčios labai dažnai būna. Rimtai. Ir kiekvienam vaikui, manau, bet man nu, nemažai, kadangi vis tiek kitokia esu. Mokykloje. Taip. Tai būtent taip į tave reaguoja aplinka, tavo klasiokai, tai yra bendraklasiai, atsiprašau, taip. tavo mokytojai. Kai kurie gal ir palaiko, bet kai kurie ir teisė mane už tai, kad aš nesu tokia kaip visi. Labai daug teisinčių? Nėra labai daug, bet nėra mažai. <laughs> o labai stipriai jauti šitą? Ne, kažkaip nekreipiu dėmesio tai. Tiesiog būnu savimi ir man tai patinka ir tiesiog. Kaip tau pavyksta nekreipti dėmesio? Nežinau, tiesiog nereaguoju. Tiesiog kažką man sako, aš paėmiau nuinu ir nieko jam nesakau. O kaip mokytojai tave reaguoja? Kai kurie, kaip, nu, nemėgsta manęs, kaip galima sakyti, visada kalta aš dėl kažko. Mm. Kai kurie palaiko, pavyzdžiui, muzikos mokytoja mane labai palaiko. <laughs> Gerai, jūsų santykiai. Vat tas ir įdomu, žinai, tu kuri muziką, ar ne? Ir, Taip. ir vat kai kuria žmogus muziką, ar e, muzikos mokytojas atrodo palaiko, kai nors matematikos mokytoja ten sako, tu nevertas išmokti matematikos. <laughs> Nes esi menininkas. Taip. Tai kaip, kaip tau yra, yra tokie dalykai? Mm, gal kai kuriuose pamokose ir yra. Pavyzdžiui, lietuvių mokytoja irgi palaiko, matematikos irgi palaiko, bet ir tokių mokytojų, kur nepalaiko. Mm bet taip tai palaiko <laughs> moktai. Labiau negu mokiniai. O tarkim, tu kuri muziką ir ar apie tavo darbą tavo draugai arba klasiokai žino? Draugai žino, klasiokai irgi žino. Tai žino. <laughs> tai žino. o jie palaiko tave, kad tu kuri, kad tu kuri muziką? Labai daug to palaiko, kažkaip labai daug. Per, per daug. Bet ar jie, taip, bet ar, ar jie reaguoja iš tą tavo darbą, ar jie kažkokį ten tavo atsiliepimus kažkokius sako? Draugai labai dažnai prašo pagrot, parodyt, ką gražus parašiau. Taip, palaiko visi mane. Gal palaiko. <laughs> Raktažodis. tai, e, tai sakai, kad balta varna yra būti nesunku. Nesunku. Nesunku. Ne. Tik reikia atstovėti. Taip. Tikrai? Tikrai. Gerai, tai ačiū tau. Ačiū mes tavęs daugiau nebelaikysim. Tik paprašysim dar, kad tu, gal tu turi kažkokių savo įrašų? Gal tu norėtum pasiūlyti kažkokį muzikos gabalą? Savo neturiu, bet nežinau, ką čia pasiūlius. Ką klausai šiandien ryte? Uh, Free Days Grace. Uh, nežinau, ką dieną čia pasiūlyti. Uh, e, Raja. Gerai. Tai ačiū tau labai. tavo vardas? Aš esu Gerda Žižiūnaitė iš Panevežio rajono Vilžės Indijos Staniūnų kaimo. Mhm. Staniūnų kaimo? Taip, Staniūnų kaimo. Visi labai gražus e, vardai kaimų. Buvo mhm. Dusetų. Dusetos buvo, gal ar ne? Labai gražus irgi šitas ir jo. Ar tu esi balta varna. Jeigu visas varnas būtų baltas, tada aš būčiau juoda varna. Manau, taip reikėtų labiau pasakyti, dėl to, kad aš esu juodas žmogus. <laughs> Ne, šiaip nutramny, todėl balta man netinka, bet šiaip, jeigu jie man bendrąją to posakio prasme, tada taip. Mm. mm. Tai va, tu užsiminai, ką, kaip tu galvoji, ką reiškia balta varna? Kas yra balta varna? Nu kas, balta varna yra žmogus, kuris nėra kaip kiti žmonės, nutramny, jis yra... Jis tiesiog yra kažkuo išskirtinis, nu kaip čia pasakyti, tiesiog toks paprastas paaiškinimas. O kaip tu galvoji, gerais dalykais išskirtinis ar blogais? Manau, kad balta varna gali būti ir varna žudikė, ir varna angelas, <laughs> nežinau. <laughs> Nu, žudikė gal juoda jaučia. <laughs> ne, o kodėl būtent. Nu, žmonės Var, varnas. Čia, čia kaip e, tam Edgar Alana pogal, žinot, paima varnas, tai čia kažkas va tokio. Taip, taip. o kodėl tu esi balta varna? E, dėl to, kad manau, kad pasaulį matau truputį kitaip nei kiti žmonės, aš esu pesimistė ir esu juoda pesimistė, va kodėl aš juoda varna. Ir manau, kad, nu, turiminiai žmonės, kai kurie pasaulį, nu, nemato, taip kaip aš, dėl to, kad man tikrai gyvenime yra teikia kesti įvairių sunkumų. Ir, ir, ir tiesiog, nežinau, aš manau, kad aš pasaulį pažįstu taip ir taip jį analizuoju, kaip daugelis net, nu, nepagalvoja, kad taip gali būti ir panašiai. Ir su visais gyvenimais ginčijas ir mano draugės nuo manęs pyksta, kad aš tokia, bet nu, negaliu savęs pakeisti tiek. <laughs> o tai tie sunkumai būtent tave išskiria? Galbūt. Patirtis įgyta per juos. Na, nu, na taip, aš tokia sakau, aš esu truputį beprotė, tiesą sakant. <laughs> <laughs> E. o, na, o kodėl tu esi pesimistė? Ir kodėl tu esi beprotė? Aha. Aš esu pesimistė, todėl kad šis pasaulis pilnas nuodėmių, pilnas imperfections, nu, net netobulumų ir panašiai, ir negaliu žiūrėti kaip, nu, turiminį, jis yra juodas, nu, jis toks yra tiesiog. O tai nėra žavu, kad jis yra netobulas? Gal tai ir yra žavu, kad tai yra netobulas, bet mūsų visuomenė pripažįsta tobulumą. Mhm mūsų visuomeniai svarbu, kad būtum tobulas ir tai, kaip sakyt, žlugdo žmonės. Ir tai nėra žavu. <laughs> tu sakai, kad tavo draugės į tave reaguoja. Kai kurios draugės. Turiu, turiu ir draugę, kurie yra, yra labai panašios masysios, bet tos kaip mokyklinės draugės, kaip sakant, draugės tam, kad pasikalbėtum apie nieką mokyklai, tai, tai aš visada bandau įtikinti jas, kad ne One Direction yra grupė, grupė yra Nirvana ir panašiai ir taip toliau. Bet... Ir kaip tau sekasi su šituo? Aš jums sakau, ar jūs norite tikėti saldžiu melu, ar karščia tiesa, jos sako, kad norite tikėti saldžiu melu, nu, tai aš jų nepakeisiu, bet, bet aš vis tiek, na, nu, aš esu toks žmogus, kuris bando visiems viską įrodyti ir viską, kaip sakyti, laikosi savo tiesos ir aš tikrai labai mėgstu ginčytis, todėl taip ir gaunasi, nežinau. Tikėti saldžiu melu, ko gero, yra lengviau. Taip, žinoma, visada lengviau. Tiesa yra skaudi žmogui visada. Mm, bet e, tai tu mokykloje esi prie tų kietesnių vaikų ar prie tų ten tokių nelabai kietų? Aš esu, aš labai gerai mokausi, todėl aš esu įgyjus moksliukės statusą. O. E, aš šiaip esu, kaip sakyt, prie bairio, turiuomenį, bet, bet aš nesu populiari, tiesą sakant. Turiuomenį, manęs į mokyklą aš FIFA gimtadienį nekviestų, bet kaip paprašo pašokti, aš pašoku maždaug va taip. Va. Dabar, dabar uh, šoka mūsų pašnekovė. Uh, o, šokis. Šokis. <laughs> Kliūstelį užsidaro. O ar tau yra svarbu, kad tu būtum populiari? Uh, aš manau, kad mes kaip tik va mokykloje rašėm nesenai rašinį apie pop kultūrą. Ir manau, kad pop kultūra yra šūdas iš tiesų. Kodėl? Nes žmonės, jie, ta pop kultūra yra labai supaprastinama masėms. Tai yra, nu, mes kūrėm viską masėms, mes darom viską komerciškai, mes tiesiog. Kaip tu galvoji, kodėl reiktų žiūrėti giliau? Kodėl neužtenka vien paviršiaus? Dėl to, nu, nežinau, nes, nu, aš, pavyzdžiui, esu žmogus, kuris labai besidomi visokiais, sakys, dalykais, molekulinė fizika, panašiai. Ir, ir nu, nu turiuomenį, man tiesiog yra labai patinka rasti tai, kas yra iš tiesų, surasti tiesą, sužinoti, kodėl ta formulė veikia taip, o ne kitaip. Ir, nu, manau, kad čia yra tokia kaip ir gyvenimo prasme, galim pavadinti, ar kaip, nu, nežinau, kaip pavadinti taip, bet, bet manau, kad, nu, kaip sakyti, tiesa ir, nu, mes tam ir esam, kad išsiaiškintume tą tiesą. <laughs> geras. Šabloniškas klausimas. Turim šabloną? Prašau, Klausim. Prašau. Tu kuri muziką, ar ne? Kuriu kažkiek. Ar tavo draugai žino apie tai, kad tu kuri muziką? Um, manau, taip. Nu, turiuomenį, aš per muzikos pamokas, prieš pamoką, daž... man muzikos mokslė visada kiša pagrokti jiems, jeigu jie pažiūri, kokie, koks yra bahas, koks yra dar kažkas ir panašiai. Ir, nu, aišku, jiems tai yra žiūri nuobodu ir jiems tai žiūri nepatinka ir jie sako, kiek dar galima. O tau patinka? Bet... Man patinka. Aš, aš nemanau, kad aš rinksiuos muzikos kelią būtent, bet man tai patinka. Man tai yra hobio, kaip čia pasakys. O pirmas klausimas, iš tikrųjų, iškart iš jo du. O tai kokį kelią rinksies? Žinai jau? Mokslo. Mokslo. Mokslo. Tai į Oksfordą gal stosi? Na, taip drąsiai nepasakyčiau. Ne, ne, ne Žinok, stok, mes turėjom pašnekovę, kuri e, kaip e, vos ne juoko formą išsiuntė formą į Oksfordą ir pateko ir dabar doktorantūrą <laughs> studijuoja ten. Balta varna būti sunku? Manau, kad pesimistų būti iš vis nelengva. Nu, tai Bet ar pesimistas yra lygus tau baltai varnai? man, iš mano požiūrio taško taip, nes mhm. kiekvien, kiekvienas mes turim savo požiūrio taip. tašką ir man, man tai yra tai. Kitiems tai yra kitas dalykas. Tai ir sunku. Sunku. O kodėl? Uh, todėl, kad ne visada susilaukiu pritarimo, o žmogus toks jau yra, kad nu, tas pritarimas yra svarbus dalykas, nes, nu, kaip sakytas, bendravimas ir panašiai, ir, nu, tai yra viena, kaip ir sakyt, kaip ir čia kažkada skaičiau, tokia kaip ir uh, kaip ir kodėl žmonės yra žmonėmis, o ne, pavyzdžiui, bežionės, kodėl jos neįsivystė taip kaip mes ir panašiai. Tai yra tuo, tuo bendravimu, tuo, kaip sakys, komunikavimu ir, nu, ir manau, kad to pripažinimo žmogui reikia, nes nu, jis vis tiek, jis daro kažką, tai daro ne tai, kad nu, pasilikti viską savo yra labai sunku, nu, būti savyje tiesiog. Mhm. Bet tu vis dėlto pasirinki būti savim, nesmė ar tave pripažins ar ne. Matos kerusus. <laughs> Rodo savo kersus. <laughs> Skliūvis debesi. Tai ačiū tau labai. Jau 10 minučių iki kompozicijos ir... Ir jo, ir mes norėtume tavęs paprašyti, kiekvieno žmogaus, kurį šiandien kalbinam, kalbinam net jų tris, norėtume paprašyti tavęs, kad tu pasakyt, pasiūlytum kokį nors kūrinį, arba gal tu turi savo įrašų kūrinį, kaip supalesti. Dainą. Iš savo asmenio playlisto, tiesiog tai, ką tu klausai, galbūt ką šiandien ryte klausai per pusryčius arba ką autobuse klausai, nežinau. Gal nirvana. <laughs> Va, būtent. Kaip, kaip tu tik nori. Uh, Nirvana pasirinkčiau ir pasirinksiu, dabar nežinau, ką čia pasirinkti. Uh, eh, Lidium, nežinau kaip tarėsi. Mhm. Lidium. Lidium. Gerai. Gerai. Gerai. Ačiū tau. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Book on is Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah! Yeah! 89 FM. Yra racijos. Štai ir baigėsi 30-oji yra racijų laida. Ji buvo jubiliejinė, tačiau jubiliejaus mes nešventėme. Nes mes neturėjom torto? Nes tortas yra būtina sąlyga jubiliejui. Ir niekas nesutiko ateiti, jeigu nebus torto. Jo, mes kvietėmės daug draugų, tačiau jie... Tris. E, mes kvietėmės daug draugų, draugų, tačiau jie netėjo, nes nebuvo torto, taip. Ir, o pasikvietėm tris nepažįstamuosius. Ir ačiū tiems nepažįstamiesiams. Kad jie atėjo į mūsų jubiliejų. Alomai pabaigai daug žodžių. Noriu, kad aš pasakyčiau vardą. Uh, ne. ne. Origami. radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos kultūros taryba. Rėmėjų šnapždėti nevalia. Rėmėjų šnapždėti nevalia, o dar labiau nevalia šnapždėti rengėjų. Šnapždėti rengėjų. Lino lėlės yra rengėjai. yra rengėjai. Ir lino lėlės surengėjai, ir lino lėlės pastatė, ir lino lėlės surengėjai. Linolėlis yra lengvėjai, linolėlis yra rengėjai. kai naują akordą. Vis dėlto kažką išmokė tas radijas, ne? Jo. Mes grįšim. Ate. Ne, tai ne, nėra paskutinė laida. <laughs> viso gero, viso gero, viso gero. Iki kitos laidos. It's under 7,000 feet. It's in the deep, deep ocean. And this is all I am, and nothing more than this. It's all about my fear of heights and falling trees above the skies so far, so far. There is so much light. I was there before, under burning trees, I'm blind so blind. Help me to remember this and please remind me. has seven doors and seven burning windows. My bed is full of smoke that every night I breathe in. And this is all I am, and nothing more than this. dark. I must remember this. High above the skies, so far, so far.